kunde bara hålla oss i cirka två veckor från trädgården. Nu är vi tillbaka igen i eh, Röda rummet. Det är lite för kallt för att hänga utomhus så vi har myst in oss här i vårt favoritpartyrum eh, kan man säga. Eh, första gästen ut i höst kan man väl också kalla det är Marcus Price. Hej! Hej! Oj, förlåt, din, din mick. hej, Hej, hej, hej. Nu hörs Mick check 1, Vilken dålig start. <laughs> Inte för mig. Nej, vad bra. Hur är läget? Det är bra tack. Själv Jo, det är bara fint. Fett. Du eh, ska välja goa låtar här ikväll. Yes. Hur har du tänkt? Eh, jag, tänkt, jag, är inte, jag tänkte inte så länge på det. Så, utan jag tänkte att eh, det skulle vara liksom feta, <laughs> feta låtar som jag har hört De översta i iTunes, typ. Ja, typ. Senaste i Finder ändringsdatum. Det låter bra. Uh, vad, vi, du kommer ju köra här lite senare också. Vi ska spela skivor, jag och Peter. Du kommer ta över och ta hundpasset. Ja, jag typ känner... <laughs> Hur känns det? Ja, det blir... känns sämre nu när du <laughs> kallar det så. Så lät det inte i mejlet. Äh, vi, vi får försöka peppa upp oss här <laughs> under inspelningens gång helt ja, enkelt. nej men det kommer nog bli fett. jag. Uh, jag har lite nice nya tracks och grejer så det kommer bli fett. Gud vad bra. Uh, på tal om nice och nya tracks. Vi börjar som vanligt med uh, en av uh, mina favoritlåtar. Det här var en låt som vi kanske borde ha plockat med redan förra veckan. Men jag har liksom inte upptäckt den förrän nu. en favoritproducent, oh, Singing Hawk. Och en uh, favoritrappare, Gangsta Boo. <laughs> Ah, det här ah, är, är J-Ho. niggas, gangsta niggas love me. Me and the gangsta niggas got our fucking family. This is how I represent for my ghetto gangsta niggas. If you want a gangsta girl, holla at a lady, boy. I love gangsta niggas, gangsta niggas love me. Me and the gangsta niggas got our fucking family. This is how I represent for my ghetto gangsta niggas. If you want a gangsta girl, holla at a lady, Yeah, ho. Yeah. I'm about I be the gangsta boo, now show me where the gangsters at. So I can put this pussy on them, keep them coming back. I love my niggas, I'm a ride or die, and that's a promise. Ain't fucked up out that girl, had a threesome with him in the Bahamas. He kicked back like a Mac, took a puff up off his marijuana. I told my gangsta daddy that I'd be forever loyal. The way he draped me up in diamonds, Zsa Zsa Gabor. And if I throw a temper tantrum, he gon' give me more. That's how I rock it when I rock out with my nigga, bitch. That's how I represent it. He say that I be the shit. Gangsta niggas, I'll forever be your gangsta boo. Just keep it gangsta with me so I can stay true to you. You need me to count your money, baby, I'ma add it up. And ask some motor what you got because I'm coming up. Every gangsta need a gangsta boo, I thought you knew. You know you feel me, need me, want me, baby gon' be the fool. Gangsta niggas, gangsta niggas love me. Me and the gangsta niggas got a fucking family. This is how I represent for my ghetto gangsta niggas. If you want a gangsta girl, holla at a lady. Boy. I love gangsta niggas, gangsta niggas love me. Me and the gangsta niggas got a fucking family. This is how I represent for my ghetto gangsta niggas. If you want a gangsta girl, holla at a lady. Boy. Yeah, About out there. The gangsters want me on their team because I showed that never been a weak girl. Always been a gangster, that don't mean I be a killer girl. I'm just not a waster, it don't matter what my dude need. I'ma give it to him, keep it gangster at my own speed. I don't play by rules, I'm the mother of the family, but I ain't got no kids. That's the bit that just like gangster bitches is. Short skirt, heels, cooking dinner in the kitchen, put that dope up on the scale. Our money is a digit, never cost my gangster out, especially for another dick. I don't like the police, so don't come and ask me shit stay true to you. You need me to count your money, baby, I'ma add it up. And ask some more to what you got because I'm coming up. Every gangster need a gangster food, I thought you knew. You know you feel me, need me, want me, babe, don't be a fool. Yeah, ho. Yeah, ho. Gangsta Boo från uh, eh, 36 Mafia från början. Uh, eh, Sindin Hawk, Jeho. Vad tycker du om det här Marcus? Jag gillar den här låten, den är fet. Vad, vad tycker du är bra? Medlåten? Ja. Jag gillar att han har det här uh, eh, Sindin Hawk, han som har gjort uh, musiken där. Han har ju några, liksom, de här ljuden låter som i någon actionrulle. Liksom. De är väldigt så mäktiga och maxade på något sätt. Verkligen actionrulle. Man och kan tänka sig explosion i bakgrunden typ. Ja, alltså ja, det känns som verkligen någon sån fet dramagrej. Och sen så, även så har han någon så här, uh, han har något så här trademark-ljud som uh, är typ, det låter som att det är inspelad sång. Alltså så här, med, alltså typ att han har haft någon polare som har sjungit in mm. och sen så har han Använder det som en synt typ? Ja, använder det som ett syntljud liksom. Och sen så spelar han typ en viss melodi och det låter som, alltså såhär trademark-aktigt, att det är samma i början på flera låtar. Liksom. Hur mycket tänker du på det, du som är producent, uh, när du lyssnar på annan musik? Alltså hur, så, ah, det här är ju sammansatt av de här ljuden. Alltså det är ju, jag har ju börjat tänka mycket så. Mm sen, <laughs> sen jag liksom fördjupat mig i att producera så det är lite tråkigt ibland sådär att man inte bara lyssnar på feta låtar utan sådär, man börjar lyssna på alla detaljer. Vi ska lyssna på en fet låt här i bakgrunden. Ah, hör du vad det är? Jag hör den. Henry Roderick. Första valet ut? Yes. Henry Roderick, Don't Believe. gatan, eh, Marcus. Med hela munnen full av smörrebröd. Mm. <laughs> Det är goda smörrebröd. Eh, den här låten, det är Henry Roderick från eh, Svensk Baslabeln som ska ge ut den här strax. En stallkamrat. En stallkamrat. En av de eh, nya bästa DJs och producenter som jag har kommit över. V vad är det för snubbe? Jag vet inte, han är bara en cool dude från From around the way. Okej. Okay. <laughs> en svensk? Eller? Han är svensk. Ja. Vad, vad, kände, ni, kände du dig besläktad med honom på något sätt i liksom, musiken? Ja. För att eh, han gör riktigt feta grejer. Och särskilt inom så här, um, typ footwork och juke mm. framförallt. Det, det, är han, det är han som har gjort den här uh, remixen på 118 uh, Stockholm linje 17. Aha. Det känns som att man skulle kunna tänka sig någon dansa väldigt, väldigt, väldigt snabbt till ja. den här låten. Ja. Till exempel Jexpert. Jag tänker mig alla dansar <laughs> jättefort. Absolut. Det kommer släppas på Studio Barnhus eh, label. Mm. Typ snart på någon slags eh, Henry Roderick-album eller något. Vi ser e fram emot det. Ja. Uh, vi fortsätter med en eh, favorit som vi hittade i veckan. Eh, uh, Takowami, en, en japan som gör ganska spännande produktioner. Vi ser vad du tycker om det här. Ja, Vad tänker du när du hör det här, Marcus? Mm, att det är jävligt nice. Det, är första tanken. <laughs> Ja, vad bra. <laughs> man får säga om man inte gillar låtarna vi väljer. ja, nej men det här tycker jag var nice. Ja. Jag tänker på typ eh, några låtar som jag gillar, typ en Joy Orbison-låt som jag fick av Cornel, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och... Eh, tänker på en annan... Eh, eh Boy också, tänker på. Ja, ja, men det är ju lite åt det hållet blandat men lite så Cashmere Cat-iga ja, ljud Cashmere på Cat något sätt. tänkte jag ju säga. Och helt och klart även japansk. Christian Dinamarca. Nu fick vi, eh, nu droppade vi så många namn så att vi inte får säga några fler. Typ. <laughs> <laughs> jag tycker att den är väldigt söt i alla fall och jag gillar att den heter mm. Ultra Sad. Ultra sad. Det, är så, det är så ledsen man, man kan bli liksom. <laughs> Super emotionell. <laughs> Vi fortsätter med ett av dina val. Du har valt dig själv kan man säga. Ja. Uh, det är en remix. <laughs> Vad är det vi ska höra? Det är Two Chains, uh, eller ja, det är inte Two Chains. Eller, det är, jag har samplat Two Chains. Mm. För jag, uh, jag såg den här videon till den här Where You Been med mm. Two Chains. Helt ny låt härom veckan. Och så blev jag peppad för jag hörde att i refrängen så var det, då hade de tagit bort beatet, så det var a cappella. Så bara, ja men yes, det här tar jag. Det, det var pragmatiskt. Det, det fanns ja, en, det en ren liksom, a cappella och då bara ja, körde du. jag tror att det var tänkt så. önska att alla kunde se hur uh, eh, Mackan Price <laughs> då, liksom dansar med, sitter dansar med i sin egen remix med ett smörrebröd i, i högsta hud. <laughs> Jag önskar inte att alla kunde se. Så mysigt. uh, <laughs> Two Chains, Where You Been i en Marcus Price remix. Vad, vilka, vilka typer av låtar tycker du är roligast att remixa? Uh, typ sådana där uh eller det spelar egentligen ingen roll vilken slags låt det är, men det måste ha en sån, en eller två såna där uh, rader som man kan liksom uh, loopa mycket. Mm. Så typ, uh, ibland jobbar jag så även med originalproduktioner, med rappare och så vidare, att ja, man kanske spelar in en hel vers eller två hela verser och så, så, så är det typ en eller två rader mm. som är liksom det absolut bästa i allt det där. Och så, då skrotar man allt annat och så kör man därifrån och tar det som refräng och så får man skriva nya raps. Hur känner man igen dem då? De där små guld... Alltså de, liksom, har både, de har både rytmiken och eh, en punchline på något sätt. Det måste inte vara en klassisk rap-punchline men du måste ha den där, uh, <laughs> den där roliga liksom twisten typ. Jag vet inte, det är svårt att, svårt att sätta fingret på. Vi ska höra om det finns någon eh, rolig uh, twist i, uh, i den här låten. <laughs> hey, yeah, jacke, jacke, ah, ah, jacke, flagga, flame, bracka, ah, yeah ingen Aladdin Anden i lampan arabi Min araba är svart magi Het, Heter wasabi, wahabi Usama bin Ladin, Salem Alakim Eller kung, eller vad det kan Fucking Yankees team boy Kommit någonstans, hej då till dem Bon ja, fått en chans Känns som att jag tagit den och det går för snabbt Rullar runt i något svart Åker fort, de åker fast Kunnat den skiten första gången jag såg Stockholmsland Boy, går Paolo på dig Tänker gå lian på dig Keller Court bis Bobrovsky auf Dubin från Brick Squad. Vi kommer från ingenting bra. Min crew chillar som stumfilmer. Svaga sällan på tilltal. Jag tillbaks, jag förbi. Ni försvann, ni finns var. Jag här för tjejer, du fastnar med det. Jag stack bara, ni fick balls. Mamma kolla Oprah, mamma kolla Oprah. Jag pushade dubbelt boy, de kallar mig för Sosa. De kallar mig för sanningen, de andra bara posar. Det är TNT. Diamond crew, what it is, what it do. Y'all go boom, y'all go boom, y'all go up Even soon, Diamond crew, what it is, what it is. Y'all go boom, y'all go boom, y'all go home. Even soon, farming team, farming crew, what it is, what it do. Y'all go boom, y'all go boom, y'all boom. Even soon, farming team, farming crew, what it is, what it do. Y'all go boom, y'all go boom, y'all go boom. Even soon, soon. Så tung alltså. Åh, oh, tack som fan. <laughs> Oprah, Jacka. Uh, eh, Marcus, det är du som ligger bakom den här uh, produktionen. Det stämmer. Mannen som vi hör uh, eh, sitter här ah, framför mig här. just nu. Jag bredvid Marcus. Du smög dig in. hur, hur är läget? Jo, det är bra. Själv också? Det är bara bra. Det är bra. Hörs jag? Ja, det hörs. Kanske. Man måste prata ganska nära micken för okay, att höras. Särskilt, särskilt när man har det här i örat liksom. Ja, ja det, <laughs> faktiskt. Du är lite mildare på den här på. micken än vad du det är Det är konstigt, eller hur? Folk blir ofta så här i verkligheten när jag träffar dem. De har, varför skriker du inte? Ja. Men det är lite hårdare än vad vi är vana vid att höra dig även på låtar. Ja, det är nog sanning. Fast saken är att folk har inte hört så mycket. Det är Nej, nog det är mest sant. det. jag har, Ju, jag har ju gjort Hörrni, hur, hur <laughs> du, har, gjort eh, en hel del innan men man har ja. liksom inte Nej, hört så många släpp. Nej. Men det här är senaste singeln. Ja. Var, hur föddes den här låten? Det, det, det här, Mackan har en bra historia på denna. Berätta. Eh, jag. Det nej, jag har ju ingen... Nej men jag vet inte faktiskt. Hur fan gick det till egentligen? Jag tror att vi hade spelat in någon låt, vi, vi hade nog flow. Alltså det var sådär, det var bra mod i studion. Mm. Och sen vi hade precis Det var typ andra eller tredje grejen vi Ja, ah, det var såhär, vi började ändå connecta. Egentligen vi skulle bara göra en låt. han hade ett beat och det, det blev en fet låt också. Shoutout till den låten. Men i alla fall, och sen så... <laughs> Och sen så, sa han bara, ja ah, men du vet jag har det här hade du beatet? Eller du gjorde det? Ja, jag hade så här, äh, det, själva synten fanns. Ja, alltså det där ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ah. Typ ja. det fanns. Och sen Ungefär. sa han, ja vi du kanske kika på det? Och sen skrev på lite sådär mm. enkelt. Tog en kvart, 20 Men ni jobbade liksom fram den tillsammans på ja. plats i studion? Ja. Va, när kände ni att det var helt rätt liksom? när den var klara? Eller när det spelade? Alltså jag kände det när, precis som vi snackade om eh, för två låtar sedan. Mm. Med det där eh, med en rad som man loopar. Som går att loopa i oändlighet. Men du och hittar den ganska snabbt. Ja, alltså, men det, ja, men det är ju typ så här, vad är det? Kanske 8-10 eh, rader in i låten så kommer ju de där Mamma kolla Oprah raderna liksom. Ja, ah, jag tror inte, alltså det var ju inte en refräng för mig. Det var nej. mer bara rap eller sådär. Mm. Jag körde och sen så, så ah, kom men så, upp att vi skulle nå på den här skivan. Eller hur? Visst? Och så bara, ja men okej. Okay. Ja, det är typ det. Hur, vad kommer hända nu då? Är ni liksom eh, nu, vi BFFs? Vi, vi, vi kickar tillbaka nu, kanske åker <laughs> ja, någonstans ni, i, i Ni är klara? Ja. ungefär. Tjäna ja, pengar, någon nice, slags liksom. utlandsmode. Ja. Ja, ha, ha, Har ni några eh, musikaliska planer för framtiden? Kommer det bli mer vi har ju triumf tillsammans? Mycket. Ja, vi har ju ett gäng låtar nu som vi har liksom i hemlighet gjort. Ja. Lova att du får spela dem först. Det kan jag inte lova tyvärr. <laughs> Fan Fast en låt, det finns låtar. Vi kan ja, ja, men, ja, jag vet inte. En BC. Alltså jag är ju DJ själv också. Ja. Och sådär. Så jag har ju min egen Soundcloud och det där. Just där, där jag gärna <laughs> lägger upp helt nya låtar. Big up till Marcus Price Soundcloud. Den ska vi inte glömma. <laughs> <laughs> Nej men det är klart Jenny, det är klart. Du ska få eh, feta tracks. Men hallå, Jenny och Marcus. Innan kan alla andra. får jag lov att backa ut nu? Jag har inte varit med så mycket innan. Kan jag få lov att... Ja, du, jag, Tacka för själv. ja absolut. Vi, du ska ju köra lite eh, live här senare ja, ikväll. Uh, vad kan man vänta sig av det? Wow. Alltså vi, um, vi har inte gjort den här grejen så mycket fast vi är ganska duktiga båda två. Vi är jäkligt vi är proffsiga. Duktiga. Så det, ja, men det är vi. Eller vadå? Ja, absolut. Nej, Nej, det, bara, det känns som ett roligt adjektiv i så rap-sammanhang. Nej, de är jävligt duktiga. Absolut faktiskt. inget kul med det. Vi är fett duktiga. Nej, men vi är ganska duktiga, så det kommer nog gå bra. Tror jag. Jag ser fram emot det ja. sjukt mycket. Det kommer bli fett. Jag också. Tack för att du eh, ändå ja, tittade förbi. Att, några tack minuter. för att jag fick vara här. Hej då Marcus också. Hej då Jackie, vi ses snart. Ciao. <laughs> vi fortsätter Weird. spela... Blev <laughs> det konstig stämning? <laughs> vi fortsätter eh, spela grymma låtar från veckan. Eh, det här är en eh, låt som jag har kört på repeat de senaste timmarna hemma eh, när jag liksom laddade upp inför den här inspelningen. Senaste timmarna är inte så länge. Nej, nej absolut. Men det, vissa låtar har man liksom i sin feed mm. och man bara, ja ah, men den här ska jag lyssna på senare. Och sen mm. så är det någonting som fastnar liksom. Men man fattar inte förrän efter kanske Det låter fett fem här i bakgrunden. Kan vi inte få höra? Ja, absolut. Tycker du att jag håller tyst eller? <laughs> den kommer inte komma igång förrän om en liten stund. Okej, okay. förlåt. Men vi kör, vi kör. Alltså visst är den eh, sjukt bra? Asnice, vad är det för något? Det här är, mm, det, det här är väldigt svårt för det är ett typiskt producentnamn som bara gör sig liksom i text på internet. Ah, okay. Det är <laughs> symboler man inte ja, har vet, ljud för. D33J. Alltså ska det uttalas DJ eller DJ eller D33J? Vad tror du? Ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Jag är så otuff. Jag kan inga, inga sådana Ja, men är det tufft verkligen med liksom avancerad eh, keyboard knowledge? Jag liksom? vet liksom? inte. Jag vet, Om man gör så här pass bra musik så kommer man undan med det ändå tycker jag. Det är tufft att göra sån musik kanske? Exakt. Den här låten heter Slow. <laughs> ja, det eh, var den också. Den var slow, jag älskar de här släpiga, släpiga låtarna. Det är, jag kan inte komma ifrån det, jag tröttnar aldrig tror jag. Eh, Creola var med på sång där, någon slags eh, mysig twistad sampling. Um, det här är en snubbe som har turnerat ganska mycket med slowmo. Det är ju en annan mm. favorit. Jag tycker yeah. man kan höra det lite. Mm. Um, sjukt bra. Mm, nice. Vi uh, går vidare med en uh, låt som du har valt. En snubbe som vi spelar typ varenda gång i Jenny och vänner. <laughs> Han släppte en, en platta i veckan, eller här i veckan. Ja. Drake. Det är draken. Det är draken. Uh. Uh. Uh. I. I just love when I'm with you. Yeah, the shit is on 10. We used to be friends, girl, and even back then, you would look at me with no hesitation. Then you tell me, baby, it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody, it's yours. nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody in that. What made me think about the gang, girl? And how I switch it up with a new thing. Young nigga came through on his Wu Tang. And nowadays, when I ask about who got it, they say it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody, it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody, it's yours. It's yours, it's yours, it's yours, that's for sure it's yours. Yeah, it's yours, it's yours, it's yours, it's yours, that's for sure. That's for sure. How you feel about coming home with a nigga for the night? If you're nervous, hit the lights. I know we only fucking out of spite, cause your man down. Do you right? Do you right? could fuck you so good, then I hit you with the 9 a.m. and dollars. Who you like, baby? Who you like? Machine gun raps for all my niggas in the back. Stadium packed, just glad to see the city on the map. I just gave the city life. It ain't about who did it first, it's about who did it right. Niggas looking like bridge. Open cases on me for a half a million each. I find peace knowing that it's harder in the streets. I know. Luckily, I didn't have to grow there. I would only go there, cause it's niggas that I know there. Don't know what's getting into me. I just like to rush when you see an enemy somewhere in the club and you realize he's just not in a position to reciprocate reciprocate your energy. You ain't ever worried, cause he's not who he pretends to be. People like Mazin, who was a best friend of me, start to become a distant memory. Things change in that life, and this life started lacking synergy and fucking with me mentally. I think it's meant to be. Yeah, paranoid. Always rolling with my motherfucking boys. But you gotta understand when it's yours, they don't really leave your ass with a motherfucking choice, man. I just love when I'm with you. Yeah, this shit is on 10. We used to be friends, girl, and even back then, you would look at me with no hesitation. Then you tell me, baby, it's yours. Nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody, it's yours nobody else is. Yeah, this shit belong to nobody in that. What made me think about the game, girl? And how I switched it up with a new thing. Young nigga came through on his Wu Tang. And nowadays, when I ask about who got it, they say it's yours. Nobody else's. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. Nobody else's. Yeah, this shit belong to nobody. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. Yeah. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. That's for sure. That's for sure. Wu-Tang Forever från uh, nya Drake-plattan. Yeah! Vad är det du tycker om med den här låten? Den är fet bara. Den är långsam och fin. Alltså jag tycker, alltså <laughs> jag, har haft lite svårt med Drake för att jag var inte så inne på liksom hela den eh, hiphop hiphop eller R&B grejen liksom när typ Drake slog igenom eller så för några år sedan när det var liksom mm. mycket Drake. Och så därför så har <laughs> jag liksom inte lyssnat så mycket på Drake. Men... Eh, nu har du hunnit fatt? Ja, nu har jag hunnit Alla ifatt lite grann <laughs> och det är jävligt bra. Ja, musik. men jag tycker också att han liksom har tagit sig över pucken på något sätt. För ganska länge så visste man inte om han bara skulle försvinna ut i periferin, ja. att det skulle vara någon så one trick pony som bara... Lite, alltså han är ju lite en one trick pony också med innehållet sådär. Jo, det är sant. Men sen så kan inte jag säga det då jag liksom alltid gillar, alltså de jag gillar mest är de som har minst innehåll typ. <laughs> egentligen. Alltså de, som gör de tjatigaste låtarna med exakt samma tema varje gång. Det är ju de jag gillar egentligen. Ja. Så, ja, varför det? Jag vet inte. Nej jag vet inte. Jag, eller jo, jag vet faktiskt varför. Och det är för att jag är liksom en gammal rap-nörd. Eh, och jag gillar den eh, konstformen i att bara ha ett visst eh, fåtal instrument eller ett fåtal verktyg och sen eh, tävla med det. Liksom. Att skala ner allting till sina minsta beståndsdelar? Ja, precis. Och typ... Eh, ja, men exakt. Alltså jag gillar det i musik också, sådär. ganska minimal musik. Men mm. när det gäller just sådär, äh, låtar och texter och sådär, då är det verkligen en rapgrej på det sättet. Har du hunnit lyssna någonting på eh, plattan? Eh, ja, jag lyssnade lite igår. Mm. Inte hela, men ja, kanske halva. Betyg? Eh, mycket bra. Mycket bra av bra. Eller, <laughs> Framtida yrke, recensent. Say moolah baby gotta say, man, shit's legit. Generally, a body roller rolling Ayatollah. Tell me that ain't blowing up quick. Shit for the birds, let them sleep with the fish. First off, tell them Vic back. To bury the bullshit, niggas be signing. To be honest, yo, I told no ID that shit whack. Wasn't even trying to be arrogant, bearing comparison to us. I mean, it's kinda just fact could make the globe shift with a flow switch when I wrote this. I was on a plane feeling like David Blaine. I blow him out the water when they try to put me in a box. Box my God when I throw fists. High society, Holly Selassie, I with a clip. Basquiat with a pen. Hand paint the bins in a body shop. Kamikaze top. Blown back, you a throwback. God knows we don't know shit. You know the name, you know the gang. I know they saying we up next. But fuck that, I'm right now, young Nat. Young Nat say peso. Young Nat say peso. Young Nat say peso. Young Nat say peso. Young Nat say peso peso. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Bones high. you go, it. There'll be no Ain't shit changed, but everything Wonder how I stay afloat when the pressure on my name. Could probably make a levy sing. Sing another song, see beauty in the pain. Paint a picture, put your picture in a magazine. Lost a few niggas, red tattoos for my blues. True back when I was 17. I couldn't wait to be king. Close my eyes in my sleep, hear my dreams sound so loud. Every show sold out. So it happens, it happened. Pooh, magic. Jumping like Mike, I'm Johnson meets Jackson. Yop, yop. Hit six corners in the drop tops. That's a hexagon. Someone told me I've been to blow. I'm cutting you from the rope. If I'm next in line, I'll be careful how you react. They actually, yeah after you happily capture. You capping your beat, put a bullet in your back. Killer stay awake when the streets go to sleep. TV's in the seat, could show you where you at. Pitch black, nightmare. Kill him right there, right like Richard Pryor to rap. Too sane the slave with supply in a sack. Whoa. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Young Ness say peso. Young Ness Det här var eh, Vic Mensa och eh, Eliza Doolittle. Vad tycker du? Låter ganska bra tycker jag. Ja, jag fastnade eh, för det här bitet. Ja, det är som ganska är liksom... välproddat. Ja, men visst är det. Mm. Det är ju, man känner igen det lite från Freddie Gibbs-låten Bout It Bout It. Det är nästan exakt samma beat. Ah shit, vet du, den hörde jag bara igår. Ja. Så... Också en sjukt bra låt. Ja, sjukt Man gillar ju också när sådana låtar får ett nytt liv, när någon bara tweakar det lite. Ja, men tror... det snappar jag inte upp nu, men du har ju koll. Det, <laughs> det är i alla fall DJ Dahi som, mm. har, som har gjort beatet och gjort den här versionen. En mm. eh, snubbe som ligger bakom uh, Money Trees på Kendrick Lamar-plattan. Mm. mm. mm. Skitbra låt. Uh, eh, My Type of Party, kommer ni ihåg den? Uh, vad heter han? Jag har glömt vad han heter. Lite så här långsammare. Uh, men känns som en snubbe som gör grejer man gillar. Uh, vi har kommit fram till uh, ditt sista val. Kommer du ihåg vad det är? Nej, det gör jag inte faktiskt. <laughs> vi drar igång det lite här i bakgrunden så kanske blir det liksom... Ah, den här är fet! jag gillar att du blir så glatt överraskad av din egen musik. <laughs> ja men det här är R.P. Boo. Mm. Det är en sån eh, Chicago-gubbe. Mm. Han är ganska gammal. Men han är i, i uh, in the forefront of footwork. Sounds. That's what the speakers are for. That's what the speakers are for. That's what the speakers are for. That's what the speakers are for. Every time I work the swell, somebody's getting burnt. Is it me or is it you? Is it me or is it you? Every time I work the swell, somebody's getting burnt. Is it me or is it you? Is it me or is it you? Every time I work the swell, somebody's getting burnt. Is it me or is it you? Is it me or is it you? Every time I work Vad ska man säga om den här låten? Nice! Eller fet. skulle jag säga. Grattis <laughs> Anton, till igen. <laughs> Sjukt bra. Uh, är det den här typen av musik som du lyssnar allra mest på, skulle du säga? Nej, kanske inte allra mest, men uh, jag tycker att det är väldigt nice, alltså så här, intressant. Alltså jag har ju typ hållit på en del, eller så här, lyssnat och spelat en del uh, äldre sån här Chicago Duke och Detroit Ghetto Tech och sånt mm. där. Och det har ju haft stor influens på mig tidigare liksom. Och så på grejerna som jag gör. Alltså, för mig var det ju när jag hittade som någon slags eh, hiphop-versionen av så här, dansmusik eller något. Alltså så här, mm. techno house och sånt som jag inte diggade så mycket eh, hade liksom en ghetto-version och det diggade jag skitmycket. Men det här, som du sa, det här är en, en lite äldre snubbe. Görs det, finns det någon återväxt? Görs det ny bra Ja, det görs, det görs massa ny bra sån här musik och typ eh, det är lite sådär, alltså det är lite speciellt kanske att den här snubben som har gjort just den här låten är typ såhär, ja, över 35 i alla fall oh oh. <laughs> så sjukt gammal. ja, men de andra som håller på med det här, liksom just så här, Chicago, folk de är gärna liksom mycket yngre, typ så här, runt 20 bast kanske, 20, 25. Men vad längtar du efter för ny bra musik hösten 2013? Eh, alltså, typ i Sverige så ser jag fram emot eh, för jag vet att det släpps ju lite så här nice och sådana här lite mer Ja men modernare och mer elektroniska och mer kanske trap-inspirerade eller vad man ska säga. Liksom låtar och skivor mm. och sådär. Så det är fett, typ Jimmy Fresh och Abidas och liksom Jackeprylarna och allt det där. Det är fett. Och sen annars eh, i världen så typ, jag vet inte vad fan folk kommer göra. Jag antar att jag kommer liksom höra en del feta typ footwork-grejer och så här, det är någon slags så här det finns ju något eh, gränsland mellan så här footwork och typ Philly Club och typ eh, trap liksom som är ja, någon slags bara ultimat klubbgrej mm. för mig. Och mycket sånt ser jag fram emot. Va, vad är nästa uh, stora Marcus Price-släpp som vi kan se fram emot? Eh, efter den här uh, Oprah och kanske någon mer eh, Jack-låt och sådär, lite andra sådana svenska liksom, <laughs> progressiva rappare. Martin sitter och gnuggar händerna här nu och <laughs> nickar, ser ut som en så här nöjd katt. Typ. <laughs> Nej men utöver det så har jag, alltså utöver grejer på svenska kan man säga, så har jag eh, produktioner i två projekt som är engelskspråkiga. Bland annat Spännande. Badin och Megatronic. Tusen tack för att du kom hit idag Tack för att jag fick komma. Mysigt det var. Uh, jag tycker man ska kolla in en intervju med dig på vår uh, sajt, eh, Jenny och vänner-bloggen på rodeo.net. Vi avslutar med någonting helt annat än det vi har spelat ikväll. Det är, Kor Korallreven tillsammans med japanska Cornelius, Try Anything. En av eh, höstens bästa svenska poplåtar skulle jag säga. Mm. Hej då! Hej då!